Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa Govorili smo o ciljevima islama. Kasudu islama. Ciljevi islama, rekli smo da je tema koja je danas veoma, veoma važna, jer vidimo grupe i grupacije i pojedince koji očigledno nisu razumjeli poruku islama i zbog toga E, u ime Islama rade stvari koje nemaju veze sa Islamom. Uistinu. Zbog toga je veoma važno, prvo to i zato ima poznat jedan imam iz Granade, današnje, tako se zove grad i dan danas postoji u Španiji, a nekada u Andalusiji je bio, u Andalusiji bio Ali, imam Šativi, koji je cijeli svoj radni vijek posvetio izučavanju ciljeva Islama. Šta je to Islam želio kad je došao? Šta to Islam želi uspostaviti u životu ljudi? Šta želi da, se, da, da, da jednostavno da se dogodi? To je veoma, veoma važno. Jer rekli smo, važno je prije svega zbog same poruke Islama, a drugo, važno je da ljudi ne bi, a to se danas događa često, oko perifernih stvari, oko stvari koje nisu temeljne u islamu, nisu toliko važne, da im se prevelika važnost. Na uštrb drugih stvari koje su važne, temeljne i glavne u islamu. I ako se sjećate, rekli smo da ciljeva islama ima koliko? da se sačuva vjera, da se sačuva ljudski život, da se sačuva ljudska čast, razum i umet. Govorili smo o očuvanju vjere i rekli smo da vjera, da vjera ima dva problema, znači strasti i loša namjera. Zatim smo rekli da ono prvo što narušava vjeru je novotarija ali ne ova novotarija koju mi imamo sada recimo u džamijama neka koriste stespi ovo to jesu e, notarije ili neka slava mišlja, ali ne mislim se na to u prvom redu. Rekli smo da je prvo, prva notarija koja je počela da narušava vjeru i vjerski sistem, bila notarija o kaderu. Kad su došli ljudi neki u Basri i rekli Allah ne zna šta će se dogoditi dok se ne dogodi. To je notarija koja je problematična. Jer mi znamo da Kur'an kaže da Allah zna sve što je bilo prije i što će biti poslije. Od uvijek i za uvijek. A onda su došli ljudi i rekli su Allah ne zna šta će biti. I to su ljudi kaderije rekli su. Nakon njih su došle Haridžije koji su, koja je bila ekstremna sekta koju je poslanik sa sebe najavio i rekli su da su ubijali muslimane i rekli su ovaj, da, da su čak i ashabe i šta su sve radili i kako su zlo nanijeli i da je poslanik sallallahu alejhi rekao ako ja budem doživio njihovo vrijeme ja bi istrijebio kao što istrijebe nadi mod i ashabi su i također postupali s njima kako su postupali. Usporedili smo neka kretanja danas kod, e, koje imamo kod tih ekstremnih načina razmišljanja koje danas nazivaju habijama, neki nazivaju ovako onako, ali u svakom slučaju Spomenuli smo ta razmišljanja koja odudaraju od Islama i jasno smo dokazali i pokazali da ljudi nemaju pravo ubijati druge ljude, da nemaju pravo ubijati sebe i da, to, da je to upravo novotarija ovoga vremena. Sad nastavljamo dalje. I kažemo, sljedeća novotarija koja je narušila vjeru, narušila vjeru, bila je novotarija koja se zove El Irđa'u, odnosno murđije. To je sekta koja je zalutala u vezi sa imanom i ona je nastala kao reakcija na Haridžije. Šta su Haridžije rekli? Rekli su da svako ko počini veliki grih, izlazi iz vjere. Svako ko E sad, kao reakcija na to dolaze ljudi i kažu bez obzira kakav grih počinio tvoj iman isti bez obzira kakav greh da počiniš, tvoj iman je isti. Iman Džibrila, iman Muhammeda sallallahu alaihi sallam, iman nekog od nas je potpuno jednak. Tako su govorili. Razlika je samo u dobrim djelima, ako više dobri djela radi. A kakav je ispravan stav u sa tim? Nije ispravan ni stav Haridžija koji kažu da počinilac velikog grijeha izlazi iz vjere, niti je ispravan stav da, da veliki grijeh ne utječe nikako na iman. Nego kažemo, kao što kažu naši učenjaci, Sunneta, između ostalog je Hanife, imam Tahavi u svom dijelu Tahavije koje spominje, da loše dijelo spušta iman, šteti mu, ali ga ne izvadi iz vjere. A dobro dijelo povećava iman i čuva ga, ali ga ne dovodi do stepena Džibrila ili do nekoga drugog. Znači, recimo, da li je onaj koji pije alkohol nevjernik? Nije. I zato u Buhari i muslimu stoji da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ko kaže la ilaha illallah ući će u džennet. Zar nije Abu Hanifin stav da se imam Ja, ja sam to znači. Doćemo do toga. Nije imam Ebu Hanifin to stav. Ebu Hanifi ima drugu jednu meselu. Da li, da li sva dijela ulaze u iman ili ne ulaze u iman? Znači, da li sva djela spadaju, da li su dio imana ili su produkt imana. Ali ovi nisu, oni jednostavno ne, nisu djela, nemaju veze sa imanom. Iman je vjerovanje i gotovo u srcu. To je stav muržija. I bez obzira što da uradiš, nema veze, tvoj iman je isti. Kod Ebu Hanife nije tako. Znači, to je, bio, to, to je bilo kod uh, Ebu Hanife. Ima znači raste, da li onaj koji pije alkohol nevjernik? Nije. Mm. Zato što u samom Buhari muslimu stoji da je nam rekao, kaže ga ušće u džennet, pa je Buzer rekao, pa ako, šta ako krade i ako, i ako, i ako pije? Kaže, ako krade i ako pije. Pa opet je Buzer kaže, i ako krade i ako pije, nije bilo jasno. Kaže, i ako krade i ako pije. Pa treći put je Buzer, pa šta ako, i ako krade i ako pije? Profesor mi kaže i ako krade i ako pije, makar bilo krivo je buzer. I onda je buzer otišao i ponavljao, makar bilo krivo je buzer. Mm. Da li to da čovjek koji izgovori la ilaha illallah je svjestan i šartova i da mora to na neki način potvrditi djelom. Jer sad, možete reći, znači bilo ko da kaže, ne i da nikad otak ne uradi nikakvo djelo koji bi se približio Allahu i potvrdio taj iman, da će ući u džene. Ali mi ne nama to da sudimo. Ne. Za nas je kad čovjek kaže na nelogo to, kako u, u, u, u musu, odnosno u Sahinu imama muslima, stoji da je ovaj, kako se zove, u ibn Zaid, znači čovjek koji je bio poslanikov posljedak prije zabrane, pa je došao ponovo, odnosno posle kada je došao propis da, se, da, se, da je posmijevanje zabranjeno, u bitci čovjek kada je rekao na on ga je ubio. Pa kada su došli poslaniku za pa kada je rekao tako i tako, pa on poslanik se ne kaže, sad si ubio čovjeka nakon što je rekao la ilaha Kaže, ovo poslanik je rekao, rekao samo da bi izbjegao sabr, da bi se zaštitio od smrti, nije to rekao iskreno. Kaže, a jesi li ti rasporio njegova prsa kada ti vidiš u toj A u drugom revetu stoji, a šta ćeš ti sa lajna ila kad dođe na sudnjem danu? Šta da radiš ti? I toliko to ponavljalo, kaže Muzir, volio sam, odnosno uh, u samoj Muzir, kaže, volio sam da sam tek taj dan primio islam. Koliko sam si nam pričao o tome. Znači za nas, što se tiče nas, mi imamo, ako čovjek kaže je Buda, to je za nas i musliman, čovjek nema ima što. A ovo ostalo, šta je uradio, nije uradio, koliko je uradio, to nije na nama da sudimo. Na nama da se brinimo za sebe i za svoja djela. Ovaj, to je ono što je došlo od poslanika sallallahu Znači, došlo u moržije koji su napravili znači drugi problem u vezi sa tim dijelima, a to je ta da svaka, svako to pretjerivanje u jednu stranu povlači za svojom pretjerivanje u drugu stranu. Na ovom slučaju to su bili Haridžije koji kažu kogod uradi loše djela ili grije neki. I, i dan danas ima, mislim, Haridžije su govorili smo što, recimo evo jedan slučaj kod nas student jedan bio. I došao dekan, a dekan inače završio fikir, šta? Ovaj, Student bio. Došao dekanu, hoće da razvede ženu. Zašto? Nije klanjala prije podneske sunnet. I čovjek mu objašnjava, nije to propisan. Čovjek je proveo sat vremena, ubijeđujući ga. Da to nije razlog da razvede. I hajde sve, on sluša, sluša. Ja ne moram. Samo zbog sunneta. I to je to pretjerivanje u tu stranu. I tako jedno pretjerivanje vodi ka drugom. Dolazi u to vrijeme treća sekta sa, sa novotarijama svojim, a to su šiji. Oni se pojavljuju više kao politička sekta i u početku nisu bili kao ovi danas nego su bili samo više privrženi Ali Allahu anhu nego Muavi. Međutim, vremenom, kroz negdje tamo do četvrtog vijeka, oni se obrazuju sve više i više i dobivaju oblik ovakav kakav imaju danas. Dolazi nakon njih četvrta sekta, takozvane Mortezile, ili takozvani racionalisti Islama, to je orientalistima najljepša sekta. Zovu ih slobodoumni muslimani. slobodoumni muslimani. Ove četiri sekte po većini učenjaka su temelj svim ostalim sektama. Haridžije, Murđije, Mu'tezile i Šije. Temelj svim ostalim. S ovim smo zaokružili ovu temu, a to je tema, znači, očuvanje vjere i ono što šteti vjeri je u prvom redu novotarije. Drugo što šteti vjeri, a što je veoma važno danas, to je razilaženje u vjeri i sektašenje. To je ono što u istinu pogađa. I zato imam Al-Ađurdi, koji je napisao Kitabu Šerija, knjigu o akidetu, hadijsku akajsku knjigu, znači hadise ili vajete u vezi sa akidom, prvo poglavlje koje je stavio u toj svojoj knjizi je razilaženje u vjeri zabrana, razilaženje u vjeri upozorenja na to i tako dalje. Zbog toga kažemo razilaženje u vjeri je haram. Zabranjeno. Možete koje je razilaženje? Svako razilaženje. <clears throat> Pa moramo se raditi sa ovim sektom. Oni ne spadaju u to, mi govorimo o sunnetu. Pa to mislim, da, nekako to Govorimo o sunnetu, sekte smo riješili, oni ne spadaju. Zato recimo kad učenjaci kažu, postoji konsenzus u vezi sa tim. Ne ubrajaju to sekte, se ne računaju u to. Recimo, kad učenjaci kažu, postoji konsenzus da ćemo vidjeti Allah na sudnjime danu. se da kažu, nećemo ga vidjeti. Ali zašto opet naši učenjaci kažu, imamo konsenzus? jer se njihovo razilaženje ne računa. Znači, ja sumne tu se podrazumijeva. Ali mi se razilazimo ovdje, hmm. mi se ovdje razilazimo. U čim? Način kajanja, odjevanja tako dalje. Govorimo o akajskim pitanjima. Znači, akajska znači, pitanja, fikska pitanja, to je jedno mišljenje ispravnije, drugo neispravnije, doćemo do dvije vrste razloženja. O tome sad govorimo o prvom propisu, znači govorimo o propisu i temelju, a to je da je razilaženje haram. Znači, kad bi tebe neko pitao, kakav je propis za razilaženje? Haram. To je osnovna temelj, princip. A imamo li pravo nekad se razići? To ćemo vidjeti. Jel razumijete? Kako treba postupiti kad se raziđemo? I to ćemo vidjeti. Ali propis u vezi sa razilaženjem je šta? Zato hadis koji kaže razilaženje mog umeta milost, izmišljen hadis. Nije ustane uopće. Ne, nije ni slab, nego izmišljen. Jer kako neće biti izmišljen kada odudara od niza ajeta i to je jedna kuranska poruka, temeljna kuranska poruka podrazumijeva se jedinstvo muslima. Znači nije to jedan ajet, nije to dva ajeta, to je temeljna kuranska poruka. وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرْقُ Svi se Allahova užita držite, to jest Kur'ana i sunneta, i nemojte se razilaziti. Vola naze u fatafšelu, Nemojte se razilaziti, pa se prepirati pa da izgubite snagu. Znači, kako ovdje, nemojte se svađati, razilaziti se, pa da zbog toga izgubite snagu. I zato muslimana danas ima koliko? Skoro, skoro kršćanstvo možda ima više pripadnika od muslimana samo danas u svijetu. A vidite u kakvom su stanju javno. Izgubili su snagu. Zašto? Zato što su različni. Na stotine nekakvih stvari. Po boji, po naciji, po mišljenima, po mezebima, po akadijskim, mojom, na sve strane moguće. Gdje god je bilo moguće da se raziđu, napravili su razli. A to nije poruka Kur'ana. Kur'anska poruka je eva tesimu bi hamli lahi džemija. Držite se svi Allahova užita časta. I to što se spominje razilaženje često, razloge je znanje uzeti. Ono oko čega su se učenjaci složili mnogo je više nego onoga oko čega su se različili. To nemojte zaboraviti nikad. I zato jedan od učenjaka komentarišući to stanje kaže znanje je tačka koju su ne možemo neznanci. Mislim da ima više tačaka pa napiše još I zato u prvim generacijama pitanje i odgovore. Maksimalno ćeš naći dva, eventualno tri mišljenja u vezi s nekim pitanjem. Što ideš gore dalje, nađeš pet, pa sedam, pa devet, pa deset, pa i po dvanest mišljenja u A u prvim generacijama je jedan dva. I to nisu daleka. Zatim ima nešto, nemojte zaboraviti što se zove razilaženje ali u suštinsku nije razilažen. I zato nam razilaženje dvije se. Nešto što se zove temeun uo i tebala. Razilaženje u raznovrstnosti. Šta to znači? Kad je za neku stvar propisano više stvari, to nije razilaženje. Recimo, neki početnu dobu uče Subhanak Allahuma i Bihamdik, o tebareke Ja uči se tada. Drugi uče Allahumma hataya, hataja, Allahumma sil hataja, bil maju srđu od barazi, tako da. Treći uče Allahumma rabba Mikaila, wa Džibraila, wa Isafir, tako da. Sve dana prenesene u Buhari, muslimu, muslimu, muslimu, sve je dostavljeno. Jedan uči ovo, jedan uči ovo, jedan uči treće uči. Jel to, to je razilaženje, ali nije razilaženje ono koje se misli u šarijetu. To se zove razilaženje raznovrstnosti. Jer jedan postupak po jednom, drugi po drugom, nema problem, nije problem nikakav. Da, još jednom po pa samo preveli ovdje. Znači, u stvari ima ovaj, više... U raznosnosti. Znači, na jednom mjestu više poslanik sada radio. Klanio je vitre na desetak načina. Koji god da klanjaš u Nakon Naprotiv, neki učenjaci kažu poslanik sada je na više načina to klanio iz dva razlika. Prvi je da bi olakšao umetu. Gdje god bi mogao da nađe na više način može reći stanje više mu godi ovo, nekom ono, nema veze. Recimo sjedi na, na, na, na Neko ne može sad prste. Znači stavio se prsti prema kidu nožni, ili tako ili ne? Prema sve na poslanika da sjedio da nekad i nije stavio prste. Nego bi istružio. Šta to znači? Možeš ovako, možeš ovako, kako hoćeš. I ne mora se znači ovaj ko ne može mučiti sa savijanjem prstiva ako nije u Znači, to se zove razilaženje u razvrstnosti. I sve ispravno, zato što je sve poslanika samo preneseno i sve je jednako vjerno. Ne više će ovo bolje, ovo nije bolje, jer je sve preneseno od I to je bio cilj poslanika da olakše. Kada je kod nas na jednu narječju, poslanik je molio još, pa drugom, pa trećim, pa je spušteno na sedam arapskih narječja, kako bi se olakšalo ljudima. Znači olakšanje. Prema tome, ovo postoji razilaženje. Zato neki učinjaci kažu, recimo što ja znam nešto, drugi kažu nešto drugo, ali svi imaju zato i to nije razilaženje. Nego to je ovaj razmilostnost. Ovo je razilaženje pravo, razilaženje, a to je gdje ima ispravno i neispravno. Znači, tada su suprotnosti. Razilaženje u suprotnosti. Znači, imamo, šta ja znam, jedan kaže čašica rakije od šljive, šljivovice može. Dozvoljeno Drugi kaže nije dozvoljeno. Jedan kaže muzika i pjesma može. Drugi kaže nije dozvoljeno. Pa to nije razilaženje, učenjaci ne, ne zovu razilaženje nego ono, nazivaju te suprotnosti gdje jedno nije sigurno, nije ispravno. E kako da se mi odnosimo prema tome? Mi se odnosimo prema tome. Ako je čovjek učenjak i došao je do, jednog od ova dva zaključka, recimo ovim mišljenjima, ako je pogriješio, se jednu nagradu. Ako je pogodio, ima se dvije nagrade za to. A nama neukim Allah je naredio Fesal vahne zikri kuntum la tazmu. Pitajte učenje ako nešto ne znate. Znači nama je naredio da pitamo učenog čovjeka koji je u tom mjestu do kojeg mi možemo doći, šta je ispravno po tom pitanju. Onako kako nam on kaže, to je ono što je za nas obavezujuće. To je i, i zato kažu naši učenjaci, običan čovjek ne ima Pravila koje su spostavili učenjaci, fika hanefijskog, šafijskog, malikijskog. I su sučak i mi i drugi učenjaci kažu, običan čovjek nema mezeba To nam je zara. Nema mezeba, Zašto? Zato što je Allah njemu naredio da pita kad ne zna. Učenog. I zato kažu, običan čovjek nema mezheba, njegov mezheb je učenja kako koji pita. E sad postavlja se pred nas pitanje jedno drugo, nama važno. Da li smo dužni postupiti po onome što nam taj učenja kaže. Jel razumijete to? Mi smo neuki, ne možemo tražiti širijanski dokaz za zaključke. Ne znamo sve, mi nemamo alat koji možemo potražiti, tako zvani. I sad Allah nam kaže, podijelio ljude na, na i neučene. Pitajte učene ako nešto ne znate. Znači imaju učeni i oni koji treba da pitaju. To su oni koji ne znaju po to pitanje. E, dobro. Da li je to obavezujući za Imam Šatibi, taj isti koji je pisao ciljama islama, kaže da je odgovor učenjaka za običnog čovjeka kao dokaz za učenjaka. Znači mora. Ha? Mora se. Mora. Jer, kaže, zašto, kakva bi onda bila svrha ajta pitaj učenje, ako nešto ne znači. Znači kako mi je ako, ako ne moraš raditi po tome? Nego pitaj zato što baš po tome moraš raditi. I u tome se ogleda jedna druga akajska stvar. A to je da se čovjek ne prepušta strastima i svojim protivima da postupa kako hoće. Nego šta? Da u objavu. Znači, ja još po nekom pitanju ne želim da postupim, evo ovdje ću primjer muziku. Pjesma, muzika, igranke i tako. Hoću da vidim šta je propiše lijeka u listi. Čujem neki kažu može, neki kažu ne može šta. Ja nađem čovjeka u koga imam povjerenje da je vijenim, da je učen i tako dalje. I nazovem ga. Kaže, interesuje me pitanje u veze sa tim i tim. Šta je ispravno? Koje je mišljenje? Kaže ti ne može. Prosti rasprave s time kako dođe to ne to toga dobro. Znači, je li ovo rezu ima neke pitanja? Šemsu, šta smo rekli sam? Rekli Ovo zadnje je najvažnije. U vezi sa fetvama. Znači, pasite, ovo će biti sigurnost. Znači, imamo ajet koji nam kaže Esel lehne zikri in kuntum la Ako ne znate. Pitajte učenje ako ništa ne znate. Znači imamo ovdje grupu ljudi koja treba da pita. Tako je narod podijelio ljude. A to su oni koji ne znaju. I imamo ovdje jedan ludik, to su oni koji trebaju biti upitani i učeni znači. To su znači učeni. E sada, ovo nam je Allah završeno naredio, oni koji ne znaju da pitaju učeni. Stvar je jasna. Kako mu učenja kaže, ako je stvarno smatra da učenjak tako dalje, tako treba da postupi. Ukoliko učenjak pogriješio, a bio je učenjak, on će zato dobiti jednu nagradu, a ovaj neće biti grešan što je ratunio. Jer postupa po onome što je Allah naredio. A nemoguće da sve bude grešan ako postupi kako mu Allah naredio. Ukoliko je pogodio noći dvije nagrade, je je pravo i gotovo. Ovaj formula je jasna. Sad jedino ako nešto ima još Dakle, pod ehlu zikrom misli samo na učenjake šarijeta ili na ostalo? Samo na učenjake šarijeta. Konkretno ovdje, pod ovom majetom misli se Aha. na učenjake Jevrija i kršćana. Jer ajet je u kontekstu govora o prijašnjim objavama i poslanicima, pa Allah kaže mušicima i pitajte oni koji imaju uputu prije nas to jest jevreje i kršćane koji su dobili knjigu prije vas, pitate njih je o to istinu Jer oni znaju to u svojim knjigama da je to tako. Ali pošto je ajet općeg karaktera, od dikar, znači oni koji imaju objavu uputu, podrazumijeva to sve i one ostale koji imaju znanje Kur'ana. Znači znanje Kur'ana, to se misli na to. Mislim, da ajeti i radisti imaju tri vrste značenja. Značenje teksta, značenje onoga na što tekst ukazuje i značenje onoga što tekst podrazumijeva. Znači on ne ulazi u tu u poljoprivredni cijelu ali podrazumijeva na tekst. Hoćeš pitati nešto, boli te nešto, nećeš pitati učenja pa što me boli bubrev, ti ćeš mi kada. Ali to a ne govori o tome konkretno, nego podrazumijeva te stvari da ćeš pitati učenog iz svake struke, recimo, ono što te interesira. A nas interesira širijetska pitanja ovdje, ali tako je blizu Znači, nas interesira ovdje širijetska pitanja. Šta smo mi dužni u vezi sa širijetskim pitanjem? Znači, Allah nas je zadužio, ako spada na ovu grupu, da pitamo ove. Postavlja se pred nas pitanje, kako ćemo otkriti ovdje? Koga pitati? Je to važno pitanje? Kažu učenjaci, dužni smo gledati dvije stvari i I pitanje je važno, ovo pitanje je sačinan u suru A da li mufti i onoga koji traži To je važno pitanje u suru Što Šta treba da, kako da se ponaša onaj koji traži fetu i kako da se ponaša onaj koji izde Dvije stvari. Znanje i druga stvar pobožnost. Znači, tražimo najučenije, a ujedno i najpobožnije, koji je najbogobojazan i nazovemo ga, direktno razgovaramo, pitamo. E sada, drugi jedan problem nastaje, a to je pretkijanski da, što imamo malo kućenih pobožnika. Ali pazite sad što kaže Ibn u svojim fetvama, kada je upitan jedno pitanje. Šta da, da li je grešan čovjek koji van okvira svoga mjesta u kojem živi i vremena ne može naći više znanja od toga što je tu. Da li će biti grešan ako pogriješi neće? Kaže, neće biti grešan. Znači, ono što nađemo u svom vremenu i prostoru od znanja i bogobojaznosti, nećemo biti grešni što nismo našli više. Ali smo dužni da pitamo koje je najučeniji najbogobojazno. Znači, nazovemo, pitamo. Šta nam kaže? A pazite, sad nam postavlja se drugo pitanje. Kako da se ponašamo ako vidimo da nešto u odgovoru nije u redu? Ili vidimo, nismo toliko znači na takvom stepnu da ne možemo razlučiti neke stvari. Znamo recimo da odgovor ne odgovara nekom hadisu ili nekom Prvo, u tom slučaju dužni smo pod projede, ne govoriti ružno i stvarati ružno mišljenje onome koje je dao tu fetvu. Pod broj jedan. Jer to je ono što mi znamo, možda taj reći hadis. Ali ima možda drugih nekih stvari koje ne znamo. Nekada fetva ovisi o jednom slovu ajetu, a harfu jednom šta znači. To pod jedan. Drugo, iznijećemo svoj problem u shvatanju te fetve na najljepši način Znači, kao pravi učenici. Jer nam treba to, to je din, to je vjera. A najveći iznik problem, da je problem kod nas, a ne u feti. <clears throat> Znači, nepristojno je da čovjek koji provede u znanju 30-40 godina i kaže nešto o vjeri, neko. i dođe neko ko vjeri dvije, tri godine cjelokupno, možda znanje traži kad bi sve sabro tri, četiri dana. Praktično. I kad čovjek kaže tako nešto, odmah da izađe i kaže to nije tačno ima taj hadis. To je krajina prije svega kultura, drugo nepoštivanje učenog, nepoštivanje znanja, nego ako nam nešto nije jasno, treba na najljepši način vidjeti šta mislite, kako se uklapa u to taj, taj hadis, recimo, ili kako se uklapa to i to što mi mislimo da shvatamo to tako. Kako bi to Pa će ti čovjek pojasniti, pa ćeš vidjeti možda da ti nisi u pravu. A najčešće nisi u pravu. Najčešće. Zato što, kad recimo učenja se govore o različitim tim fetvama, govori ljudima koji znaju što 100.000 hadisa na pamet, 200.000 hadisa na pamet. Pa kažu, ne slažu nam se nešto u drugu. A budimo iskreni, evo mi koliko smo puta pročitali jedan šalim da sam. Ima rekao da je prošlo cijelo, cijelo koliko puta? <laughs> Cijeli dio sam jedan put. Odlično se po jednom čitak. <laughs> Je li to prošlo cijeli dan? Ne kaže samo mi to hvala nikakva, više to će biti posljednji za nas. <laughs> Ti je dva put. Cijeli. Ja jednom. Tri put. A nije da sada im se ne računa zbirka nisa. To je priručnik za kuću, za dom, nije to fikska knjiga nikakva, niko isto ne radi fetu. To je priručnik za običnog čovjeka. Znači tu su dolaze te ove ono, stvari u vidu i ako ja do ono sad imam rađen neki hadise, ja kao sad je preveden Muhtesan Muslim a Muhtesan Buhari to su sve priručnici ne može se na osnovu toga govoriti i donositi feta. Zato je veoma važno to. Treći, šta smo dužni? Ukoliko nam stvarno ne pojasni čovjek šta je, i ne odi problem iz naših glava, jer idemo pitati drugog. Tek tad idemo pitati drugog učenja. Isti problem, ne znam šta će nam reći. Treba se spominjati da smo mi... Ne moraš ništa, možeš reći bio sam kod jednog učenjaka i tako mi je rekao i tako dalje, ali ne moraš ništa spominjati. Jel razumijete? A šta je s onim koji su zabrali učenjaka da se ide od učenjaka učenjaka tražeći petku ka nama lično On ne traži sada jer da da ugodi njegovim strastima, nego nije mu uklonio smijetnu, svatanju. Razumiješ li? Znači ovdje slučaj čovjek je došao je pitao i ostaje problem neriješen. Ili ga tražiš kod drugog. Znači on ne traži olakšicu da postupi po slabom mišljenju. Nego traži pojašnjenje za to pitanje. I onda osjetite razliku. Znači da nije bilo problema kod prvog, ne bi To što ti spominješ, to se zove tetebeo rokas. To se misli, učenjaci naši kažu ko bude tako to radio i će sve. Misli se na onoga ko uzima slaba mišljenja učenjaka da bi po i ko je nekad nešto rekao negdje da bi opravdao postupke neke. Na njega se tu misli. Pa uzmo recimo nekada, rekli smo vam da ima prije bilo učenjaka i da danas ima neki koji kažu da je pušenje dozvoljeno. Nije ni ne nego dozvoljeno. Halal, guba. Dobro, i čovjek puši. Može nas mišljenje, može opravdati to, nema veze. Na taj način. Pa recimo, ovdje uzme mišljenje onih koji kažu da alkohol koji nije odgrožen može se piti do količine koja ne opija. Popije pa pivorac, ili uzmeš pivorac. I vesel. Pa ovdje je mišljenje koje kaže da brana nije obavezna. Eto, ima, ima mišljenje jedno koje kaže da to arapski običaj nije uopće od vjere, nego arapski običaj. Pa kim je brate, recimo, Ili napravi neku frizuru, napravi Pa ovdje pa je mišljenje <clears throat> koje postoji u religijskom mezeru, da je avret samo spolni organ i dubove. Sve ostalo može i obuče šort, ne <laughs> gasi te vašte. I obuče neku majicu. I onda je do mišljenja da recimo muzika može. Može muzika. I uzme onaj kastofon, <laughs> I kad nešto takav jedan čovjek, <laughs> pije, puši, možda neke kratke ovako, nosi kasno do naravno ide. Naš sandvič je tako. E, nadam se, da bi niko prepoznao da je to muslimanstvo. A svaka mišljenja postoji u islamskoj. A su slaba. E to se podrazumije to da čovjek u islamskom fiku nekog je još, ako uzme recimo sredstvu da privremeni brak može pa može imati djevojku ili ženu na 7 dana, na 4 dana, na 5 dana i to može pa recimo može uzeti fetu neki da je kamata samo ako pozemljiš, izimaš više, a su ostale vrste kamate nisu kamate može i ne mora raditi ništa, može kanatom zarađivati. Takav je to čovjek. To je čovjek, takav čovjek je ološ, čak i kod običnog svijeta koji nema veze sa islamom. Zato ne. Pije, puši, mijenja žene, kamatom se dali. A sve se to, ako čovjek želi, da to takozvani taj, i zato naši učinjaci kažu da kada čovjek uzeo svaka slava mišljenja, zašto on ne vjeruje skroz, ne vjeruje nikakve veze Ali ako je neka olakšica propisana šarijetom, onda ne podrazumijeva se pod tim. Jesmo smo riješili ovo pitanje razilaženja vesla. Kako da postupamo u vezi sa tim? Dalje, nešto što je ono važno, ako će raz za mene neću vas više pušiti. Vrijeme je ovo ružno. U smislu da je malo učenih, a mnogo je onih koji govore. I došlo je ono vrijeme koje je Abdullah ibn Abbas, odnosno Abdullah ibn Masud, nagovijestio i rekao vi ste u vremenu gdje ima mnogo učenjaka a malo govornika. Doći će vrijeme kad će biti mnogo govornika, a malo učenika. I nije zlata Tako nije ni učenjak svako ko dobro govori i priče. A to je vjera. I ovi, mi kad govorimo o onima koji su zalutali po nekim pitanjima, konkretno recimo ovi što imaju ti nekakvi ekstremi, kako ih zovu, koji recimo vide da je dozvoljeno raditi sa svim tim samoubice, ubice i tako dalje. I oni su nekog pitali. I oni su nekog tražili to. Vidite do čega ide dobro. I zato je ovo vjera. Kad pitaš nekog, neko pitanje fetvu, trebaš dobro znati da ti pitaš za svoju vjeru. Za svoju ne i ženu i zato u vezi s tim treba biti <clears throat> više nego oprezan. I šta god odudara od ovih pet temelja koje smo naveli ovdje, odmah stavi u karantin i pripremi za izvrsat, a sad šta da vidiš? on bit će nije, nisu još dana. Neće više <laughs> Popitao su ucjeni nekakve. Pogriješili su, neće da nadam šehad. A nekim kazne. Hoće, kažu, to je Allah zna se. Dobro, pitali učenje. Hm? učenje. Ako su došli učenje, umjeta, umete, recimo, koji god kažu, ne mogu. Ovdje nije stvarno pita, recimo ovdje konkretno samoubistvota. Znači, dođe učenjak, kao što je recimo i vas, kaže nemojte to. Ko si ti, ti si Arno, Fardu i tako dalje. Dođe ne kaže, dođe Albani, kaže, dođe ovaj kaže, dođe četvrti, kaže, dođe dvadeset mi kaže, i onda dođe jedan nekakav za koga niko nikad nije čuo u nekakvoj njihovoj grupi i kaže, može, to nije obraz. To je zarobljivanje mozga. I zatvaranje mozga. I to bi moglo svast traženje ovih loših mišljenja, da bi se otvarali neki posla. Pazi, Wallahi nema zuluma ko što je zulum danas sa muslimanima u svijetu. Sudje, ogorčenje je strašno veliko. Ali to ne može opravdati neke stvari. Bili su svi ogorčeni kad su u gameđu ubili. Evo Hanža, odnosno Hanža, kad su dobili nagradu, poslanik se se zakleo da će ubiti 70 za jednog. Jer da bilo to onda se puštaju na eti koji učinjavaju da se nasilje ne smije činiti i tako dalje da ide i ostalo što je slušao. Olakšava, mogu vam samo reći jednu stvar da sloboda, ako što je ovdje u Bosni i Hercegovini, malo gdje. I da ljudi koji žele vjeru žive među muslimanima, ma kako oni bili, hoće i popit, hoće i svašta rad, nema veze, a vjerujte, kad odete negdje tamo gdje nema, gdje nisu muslimani, pa kad uđeš van, kod vas svijet, koliko je ljepše, koliko je razboritije, koliko je osjećaj I to je blagodat Allah. Da ti možeš u džami, doći klanjaš u džami. Znači, čovjek nešto ne zna cijeniti dok to ne izgubi. Ima ljudi koji od živu preko 20 godina nisu odšli u džami klanjati. Ne smiju. Ne smiju, ili će uvijek ovi iz policije, jer će uvijek ovi što su pomrli na vrhu. Kako je to stavio? I zato luđaci koji pokušavaju, ako ih ima da pokušaju tako da napraviti, to su sigurno ljudi za čiju ruku treba uzeti. I koji treba spriješiti. Bez ja zato kažem s ovog mjesta. Odgovorno, koliko ima takvih uđaka, čovjek slobodno treba da ih prijavi. Ili islamskoj zajednici, ili policiji, ili bilo kome drugom. Jer to su ljudi koji neopravdano narušavaju mir koji nisu oni zdravili, nisu imali nikakve veze i koji rade nešto što im nije uopće propisano. Znači, bez ikakve oni. Koji nisu, možda su i svjesni, možda i nisu svjesni, možda su izmanipulirani od strane nekoga da tako nešto ovaj rade i pravi, u svakom slučaju su veliki nasilnici. Takve stvari, pošto takvi razmišljaju gledaju, mogu dovesti do posljedica i samo Allah zna gdje mogu završiti. Ja mislim da će biti nekom lako nešto kada neko ženi pod nikamu zaustavi, pa je skinu nekada na ulicu. Pa je strgani hijab sa ulicu. Pa dešavalo se u Siriji kad su bili kad su bili takvi problemi, silovali su žene pod hijabu na, na srednici. Zato djelovi su imali dobro. Šta da uradiš, brane, čas sve žene? Reci, šta treba da uradiš ispravno pitanje, šta treba da uradiš da ne dođe do toga? To je ispravno pitanje. Sad žene muslimanike, čak i žene komentarom, koliko ja znam rad, podaju se, rade u školu, rade u instituciju. A šta hoće više? Je ovo islamska država. Tako nije. I sve to mogu griješi mogu se poraditi u bolnicama. Koliko ja znam, način tu i tamo ne bi nekom provokača, ali u Zenci ja, bar ja nikad nisam doživio nikakvu provokaciju. Ili li neko od doživio? Možda od nekih glupaka pijanih mladića ili neke neke, da neko nešto na nas odnoviti ili tako ne To nije ništa. Odnosno na, na ono što mogu sazvati ti i takvi i to neopravdano. Pod tim ciljem, kako to mora? Na koji način? Šta hoće znači napraviti ti recimo? Kako hoće islamsko želi napraviti? Da se tako pravi islamsko želi. Prema tome samo ono. takvi se treba pomoći samo. I onda shvatate o čemu govorimo? Znači sve te blagodati što ona ženu dao i koji treba čuvati, njegovati, da budu još što uništiti propiska knjige, već je umrlo ponašanje. To što se dešava u Sanđaku, to što se dešava i ovdje na nekim mjestima jednostavno. Ja to isto ne mogu nikako odraditi. Vjerujte mi, ja nema platenje države, nema platenje od zajednice, ovo godinu mislim. Allah zna. Znači, to te stvari nikako se ne mogu opravdati, ni pod kojim ciljem, niti bilo čemu vodi. Prošli to smo govorili, nasilje čemu vodi nasilje? Kad je nasilje izvodno mir? To je nemoguće, to je logički nemoguće spojiti. Znači nasilje ne može izvrti osim nasilja. Zlo ne može izvrti osim zlo. Prema tome, mislim da sam bio jasan, ako neko snima, nemojte se sjeckati pa da ispadne nešto. Od ovoga ja mislim da ovo ovaj, je ovo ostalo vjerujte na takav način ljudi ako nastavili, ako budu radili doći će vrijeme kada neće moći neće moći pokrivena žena hodati u da nas Allah Žešanu pomogne i učini od onih koji su iskreni. Amin. Wa sallallahu ala nebina Muhammed wa alihi sahbihi wa النجوم الزاهرات والبدور النيرات والضحى والظلمات كل